te gevang wat hulle gevat het van die Filisteine. Hulle het die dieren op die grond geslag en hulle het die vleis geëet wat vol bloed was. Iemand het vir Saul gaan sê, Je moet kijken, die mannen doen sonde ten die Heere, hulle eet vleis wat vol bloed is. Saul het gesê, Julle is ontrouw aan die Heere, Julle moet vandaag een groot klip hier naartoe rol, dan moet julle vir al die mannen sê, elkeen moet sy bees of sy skaap bring en hy moet dit hier slag en eet. Hulle moet nie sonde doen ten die Heere nie, hulle moet nie vleis eet wat vol bloed is nie. Al die mannen het toe in die nacht hulle dieren gebring en daar geslaag. Sal het de altaar vir die Heere gebouw. Dit was de eerste maal dat hij altaar vir die Heere gebouw het. Daarna het Sal gesê, kom ons gaan vannacht in ons veg ten die Filisteine en vat hulle goed. Ons moet aanhou tot die ochtend, ons moet nie een van hulle laat aanhou leven nie. Die mannen het gezegd, je moet doen wat je denkt is reg. Maar die priester het gesê, ons moet eerst hier voor God kom staan en vir hom vra wat ons moet doen. Saul het toe vir God gevra, moet ons die Filisteine gaan aanval? Sal hy ons laat wen teen hulle? Maar God het daar die dag niet vir Saul geantwoord nie. Saul het toe gesê, officieren, jullie moet hier naartoe nou kom, ons moet uitvind wie hier die sonde gedoen het. Want die man wat die sonde gedoen het, sal sterf, dit is zeker so seker soos die Heere lewe, hy wat vandaag voor Israël gereed het. Die man zal sterf, ook als dit my sien Jonathan is. Niet een van die mannen het omgeantwoord nie, hy het vir al die Israëlieten gesê, jylle moet hier staan, en ek en my sien Jonathan zal daar ander kant staan. Die mannen het vir Saul gesê, jy moet doen wat je denkt is reg. Saul het vir die Heere gesê, God van Israël, sê vir ons die waarheid, sê wie is skuldig. Die Heere het gesê dit is Jonathan of Saul, niet die manne nie. Toe sê Saul vir die priester, Vra nou wie is skuldig, ek of my sien Jonathan. Die Heere het gesê dit is Jonathan, Saul sê toe vir Jonathan, Vertel vir my wat jy gedoen het. Jonathan het vir hom gesê, Ek het net een bykie jening geproef wat aan die punt van my kierie was. Hier is ek, ek zal sterf. Toe sê Saul, Jonathan, so seker soos die Heere lewe, jy moet sterf. Maar die man het vir Saul gesê, moet Jonathan sterf? Nee, nooit nie, dit is hy wat die Israëlieten gehelp het om te wen, so seker soos die Heere lewe, daar sal nie een al van Jonathan's kop op die grond val nie, want God het omgehelp. So hy die manne vir Jonathan gereed, hy het nie gesterf nie, Saul het opgehou om die Filisteine te jagen en die Filisteine het teruggegaan na hulle land. Nadat Saul koning geword het oor die Israëlieten, het hy oorlog gemaakt teen al sy vijanden rondom die land Israël, teen die Moabite, die Ammonite, die Edomite, die konings van die land Soba, en die Filisteine. Hij het al gewend teen die vijanden, hij het sy manne geneem en hulle die Amalite oorwin, so het die Israëlieten gereed van allemaal wat altijd hulle goed kom vat het. Selse seens was Hoonotan, Jesse en Malkisea, en sy twee dochters se name was Mirab en Mikol. Selse vrou was Agenoam dochter van Agemaas. Die hoof van Selse leer was Abner. Abnerse pa was Ner. Ner was Selse oom. Selse pa was Kis. Kis en Ner was die seens van Abiel. Die oorlog teen die Filisteine het aangehou so lang soos Sel koning was, en hij het elke man wat kon oorlog maken saam met hom geneem.